Alhamdulillah Rabbil Alamin As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiyai wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amma ba'd. As-salamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh Ali radiyallahu anhu aytadilar. Ey ilim egalari, unga, yani ilimga amal qilingiz. Zotan bilganiga amal qilgan va ilmi amaliga muvofiq bo'lgan kishigina olimdir. Hali shunday qavmlar keladiki, Ilm ularni bo'g'izlaridan o'tmaydi. Ilmlariga xilof ishlarni qilishadi. Ichlari tashlariga to'g'ri kelmaydi. Halqalarga bo'linib o'tirishib, bir-birlariga maqtanishadi. O'zlarini boshqalardan afzal ko'rishadi. Hatto ba'zilari o'zini halqadoshi agar tark etib boshqa bir halqaga qo'shiladigan bo'lsa, undan g'azablanishadi. Unday kimsalarni bunday majlislaridagi amallari Alloh huzuriga ko'tarilmaydi. Sunan ad-Dorumi. Ya'ni bu so'zdan oladigan nima foydamiz bu hikmatli so'zdan ali roziyallohu anhuda ya'ni ilm egalariga ya'ni tolib ilmlarga murojaat qilyaptiki agar olingan ilm laka hujja va alayka hujja ya'ni sizga hujjat yoyinki zararingizga hujjatdir bu olayotgan ilmlarimiz yo foydamizga hujjat yo zararimizga agar o'qib o'rganib amal qilsak bu foydamizga hujjat agar amal qilmaydigan bo'lsak zararimizga hujjat va sahoba ikromlar bu da'vatlar qilinayotgan vaqtda oyat hadislar ularga zikr qilingan vaqtda nima qilardi? Vajilat qulubuhum qalblari erib, zadatuhum imana, ularning iymonlari ziyoda bo'lar ekan. Biz ham Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, ya'ni bu darslarda eshitgan qalblarimizni erishligini Alloh taolodan so'raymiz. Qalblari erirdi va ular bunga keyin hayotlarida amal qilishardi. Lekin bir inson ilm olsa-yu, lekin amal qilmaydigan bo'lsa, u ilmi befoyda ilmdir. uni xuddi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytganidek, yuk ko'targan eshik deb misol keltirganki Alloh subhanahu va taolo, ya'ni amal qilmagan ilmli insondir. ustida yuk ko'tarib ketayotgan eshikka o'xshab qoladi. O'shuning uchun ya'ni bu yerda hozir shunday holat bo'lyaptiki, ya'ni ko'p hozirgi zamonda bu kishi aytganlaridek, haqiqatan ilm bo'g'izdan o'tmaydigan insonlar keldi. Ya'ni ko'p gapiraveramiz, amal oz bo'lib qolgan. salaflardan biri aytgan ekanki, tobiinlarga aytgan ekan u gapni. Sizlar baribir sahobalarga olmaysan degan ekan. Nima uchun bilishasan degan ekan. Chunki sahobalar sifati shunday bo'lganki, ular ko'p gapirmasdan oz gapirardi, ko'p amal qilardi degan ekan. Senlar ko'p gapirishasan, oz amal qilishasan degan ekan. Ya'ni keyingi keyingi ummat shunday bo'lib ketaverdi. Har bir asrda ya'ni ko'p nima qilinaveradi, dindan kelsa hammamiz bilag'on bo'laveramiz, lekin amal maydoniga kelgan vaqtda juda sustkashib bo'lib qolganmiz. Ya'ni salaflardan bizdan farqi ham shunda ekan. Bu yana bu yerda aytilyaptiki, demak bir inson amal taqvo qilsa, demak u insonni ilmli deb bilish kerak, chunki haqiqatan inson Allohni bil tanisa keyin undan qo'rqadi. Demak Allohdan taqvo bo'lmasa odamni, ya'ni demak siz muomala qilayotganda ham ilmli degan biz shunday tushunishimiz kerak ekanda, amal qiladigan insonni, Allohga taqvo qiladigan insonni. Mana tarixda keladi, bir katta olim hatto Nishopurdagi kampirni vafotini orzu qiladi. aqida sahih bo'lgan bir oddiy bir kampir, ilmsiz kampir, lekin aqida sahih o'tib ketadi, shuni darajasini orzu qiladi. Inshaalloh qiyomatda ham mana shunday ummatga jihod farzayn bo'lib turganda, islom ummati, ya'ni o'g'lonlarga zor bo'lib turgan vaqtda o'zlarini jonlarini berib, agarki shu ilmsiz bo'lsa ham shu jihod maydonlari kelib shu jihodini qilgan bolalar inshaalloh qiyomatda ana shu ilmlarga amal qilmay, jihod farzayn bo'lib turgan o'zi ummatni boshida safida turvermagan ahli ilmlardan ko'ra inshaalloh qiyomatda afzal darajada bo'ladi inshaalloh. Ya'ni ular yana ana shu ilmlarini olib kelib bu yerda tarqatishlik kerak edi. endi tashqarida turib ma'lumot qilmasdan, mujohidlar ilmsiz, ular shunaqa bir johil demasdan kelib ilmlarini berishlik kerak edi. Aynan uchun biz bu yerlarga kelganda ba'zilarga hatto sovchilikka borganlarni ham aytyapmizda ukalarimizga ilmni ichsa kerak desa aytyapmiz e, bu yerdagilar o'zi hammasi o'zi ilm taqvo deb keldi shu yerlarga to'g'rimi vatandan shular keldi tashqaridan keldi ilmni shu ollohdan qo'rqqani uchun keldi shuni o'zi katta bir ilm emasmi ya'ni bu yerga ollohdan taqvosi deb keldi shu yerga shayx abdulla azam rahimaulloh aytgan edilarki xutbalarida shu Madina Munavvaraga borganda shayxlarga xitob qilganda aytgan ekanki, senlardan ko'ra menga degan shu ilmingni olib turib jihod farzayin bo'lganda jihodga chiqmagan senlardan ko'ra degan menga nos chekib turib turib jihodni qilayotgan afzal deganda. Nos chekka ana shu ansorlar senlarga mendan ko'ra afzal. Chunki degan u nos chekkan bilan jihodni eng muhim bo'lgan farzni bajaryapti degan. Lekin senlar shu ilming bilan amal qilishmayapsan deganda. Shunday aytganlar bu kishi. Xo'p, yana bu yerda olinadigan foyda, ya'ni ular xalqqa xalqiga o'tirib oladi deyapti, bir xalqdan keyingi xalqga o'tsa g'azab qiladi deyapti. Har bir halqa o'zining xalqasi bilan nima qiladi? Faxrlanadi afzalligi bilan deyapti. Bundan endi biz hozir xalqadan qiyos qiladigan bo'lsak, jamoat deb olsak ham, ya'ni hamma jamoat jamoatchi bo'lib oladi, o'zining jamoatini maqtaveradi. Faqat jamoat jamoatizm bo'lib ketadi, jamoatparastlik qilinaveradi, boshqa jamoatlarni pastga urishlik. iqtisodchi kasal ko'rsa ham faqat jamoat yordamini borib ko'radi kasalligini. Xatarda ham qochish ko'rsa faqat o'zini jamoatini ko'chiradi. Faqat o'zi, faqat jamoat. Jamoat bu bu yomon narsa bu narsa. Ya'ni jamoat parasligidan Allohdan panoh so'rashimiz kerak. Biz Allohning kalimasini oliy qilgani keldik. Ya'ni ma'lum bir jamoatning kalimasini oliy qilgani kelganimiz yo'q. Demak, bu yerdagi hamma tashqarida musulmon birodarlarimizmi muhojir musulmonmi, hammasini barobar ko'rishimiz kerak. hammasini bab faqat endi bu guruhlar bor to'g'ri endi guruhlarga bo'lingan tartib intizom uchun lekin boshqa jamoat degani boshqa dinda degani emas buni yaxshi tushunib olishlik kerak ekanda qarang hatto bu halqadan tark etib nari halqaga o'tsa to'g'ri bizda chiqish olmayotgandir bizni halqadan narigini endi olgisi kelibdida dars demaydida deyapti qarang g'azab qilishadi deyapti ya'ni xuddi shunga o'xshab qolganda bir jamoatdan chiqib narigi jamoat kirsa bu jamoatdagilar uni yomon ko'rib qo'yadi va hmm. qilib qo'yadi nima deydi alvalavalar bora qo'yib qo'yadida olloh hmm. yomon ko'r deb qo'yadi demasa bu jamoatda borib ish yurishmayotganda narigi jamoatda o'tganlar, bismillah yaxshi gumonni qilib, o'taversin, narigiga dars o'tsa o'taversin. Shunday tushunishlik kerak ekanda, bularni qilgan amallari deyapti Allohga ko'tarilmaydi deyapti. Xo'p, ikkinchisi yana Ali ibn Abdulloh ibn Abbos aytadi. Yaxshilik qilish Allohga yaqinlashish, bandalar ko'nglidan o'rin olish va davomiy tashakkurga sazovor bo'lish demakdir. Arablardan biri o'g'liga shunday deyayotganini eshitganman. Ey o'g'lim, Yomonlik qiluvchi odam garchi bu dunyoda bor bo'lsa-da, u o'likdir. Yaxshilik qiluvchi inson agar kim bu dunyodan ketgan bo'lsa-da, u inson barhayotdir. U inson hayotdir. Insonlarning qalbida u hayot. Insonlar unga doim nima Allohga rahmat aytishi, Allohdan unga rahmat tilashadi, insonni yaxshilik bilan eslashadi, qilgan yaxshiliklari sadaqa joriyalarni eslashadi. Ya'ni yaxshi inson bar tirik turaveradi, deyapti. Agarki bu dunyodan o'tib ketsa ham. Haroitiyda makorim axloqida yozilgan bu gap. Ibn Ataulloh aytadi: o'zing dedi dunyoga intilib turib, o'zing hayoting dunyoga intilyapsan. Ha, dunyoga intilib turib uni haqir sanashing, dunyo bu past narsa deyishing bu kazzoblik deyapti. O'zing dunyoga intilasan, yana uni past sanaysan. Bu kazzoblikdir, yolg'on va bo'xtondir bu. O'zing deyapti, Allohdan yuz o'girib turib, u zotni ulug' sanashing yordamdan mahrum bo'lishingning alomatidir. sen qanday qilib Allohni huzurida martabani sen orzu qilasanki, vaholanki Allohni huzurida pashshani qanotchalik qadr bo'lmagan dunyo seni qalbingda qadr bor bo'lsa deyapti. Dunyoni qalbingda qadr bor bo'lib turib, qanday Allohni huzurida sen qadrni umid qilasan? Fayzul Qodirda keltirilgan bu narsa. Yana bir olim aytadiki, dunyo shunaqa narsa ekanki, dunyo o'zi bir nimasi ma'nosi pastlik degani-ku dunyoni. Ya'ni past degan so'zdan olingan, pastlikda dunyo. Ha, buni chiroyli bir misol keltiryapti. Bir qalbda deyapti, dunyo bor. Dunyo bor. Dunyo bo'lsa, dunyo bo'lgan qalbga oxirat umuman yaqinlashmaydi, deyapti. Yaqin ham kelmaydi. Oxirat umuman u qalbga kirmaydi. Ammo bir qalbda oxirat bor. Unga dunyo doim u yerdan bu yerdan siqilishlikka harakat qiladi, deyapti. Nimaga desa, deyapti, ularni misoli shunga o'xshaydiki, dunyo deydi xuddi bir bamisoli buzuq ayolga o'xshaydi, deyapti. Ya'ni buzuq ayol misol uchun bir odamda oilasi bo'lsa, 3 ta farzand bor bo'lsa, buni 3 ta bolasi bor, ayoli bor demaydi-da. Ya'ni buni yo'ldan urishga harakat qiladi, suqilib kirib olishga harakat qiladi. Pastkashda pastkashlik qiladi. Dunyo shunaqa narsa deyapti. Oxirati bor bo'lgan qalbda oxirat bo'lsa, dunyo kirishlikka harakat qiladi deyapti. Lekin solih ayol hech qachon unaqa qilmaydi-ku, pastkashlik qilmaydi-ku solih musulmon ayol. Xuddi shunga o'xshagan deyapti, oxirat deyapti, solih ayolga o'xshagan hayoliy narsaki deyapti, bir odamning qalbida dunyosi bo'lsa, u unga kirmaydi deyapti. U unga bormaydi u. Shuning uchun deyapti, qalbda dunyo bo'lishligidan qattiq ehtiyot bo'lish kerak ekanki, qalbda dunyo bo'ladigan bo'lsa, u qalbga oxirat umuman yaqinlashmas ekan. Alloh subhanahu va taolodan panoh so'raymiz. Yo, bu alinaqa dunyoni tushunishimiz kerak-ku. Ya'ni bu dinimiz sofiylikka chaqirmaydi-yu. Lekin alinaqa dunyo nazar tutyapti bu. Ya'ni dunyoki, ya'ni dunyo qalbingizga kirsa-yu, siz oxirat dan ya'ni biz o'zi e'tiqod qilamiz ahli sunna ya'ni pul dunyo hammasi qo'ldan kelib qo'ldan ketishi kerak ya'ni hmm, qalbga kirish kerak xolos qalbingiz oxiratga bog'langan holatda dunyoni misol sahobalarni tijorat qilgan o'qigan hammasi qilgan bo'lganku dunyo faqat qalblarga olib kirmagan hmm. ya'ni u dunyoga qalbingizga kirsayu ana shu dunyo oxiratdan sizni mashg'ul qilib qo'ysa ollohdan mashg'ul qilib qo'ysa hmm. o'shanda o'zi abu hanifa rahmatullohi alayhi aytadiyu pulni yaxshi ko'rinma degan odam yo kazzob deydi yo jinni deydiyu <laughs> yo kazzob deydi yo jinni u deydi hmm. ya'ni u pulni kim yoqtiradi hamma oylikni kutadi hamma kutadi bu yerda to'g'rimi oylikni kutasiz pul bo'lsa xursand bo'lasiz hmm. pul kelib qolsa hozir to'g'rimi bir narsa qishlik qilaman deb ya'ni hmm. inson tabi unga nima qilinmagan u narsa ya'ni bir dunyo o'zi tushunib turibdiki o'zi ya'ni dunyo qalbga kiradida dunyo bilan oxiratda mashg'ul bo'ladi robbisidan ayriladi o'shani o'sha bir qattiq nimalik abu abbos mubarat aytadi Abdullah ibn yazid abu xolid al qasri oqil kishilardan bo'lgan ekan bu abu xolid al qasri nimani uyga kirgan ekan bir podshohning huzuriga kirgan vaqtda <coughs> podshoh undan so'ragan ekan seni qancha puling bor deb so'ragan ekan podshoh o'g'limni chaqirtirib so'raganda podshoh atrofida ham endi odamlar bo'lgan u kishi bir puling qancha bor deganda aytgan ekanki menda ikkita narsa borki shu bilan men faqirlikni sezmayman Birinchisi qanoat degan ekan, shu Allohda bergan ne'matiga rozi bo'lishlik, shu ne'matlar bilan, shu nima bilan, aqidam bilan men bunaqa nimani sezmayman, ehtiyoj sezmayman. Shu ya'ni Allohgagina nima qilaman, sig'inaman va Allohdan shu bergan narsasiga men qanoat qilaman. Shu bilan men kambag'allik sezmayman deb xullas javob bermagan, qancha mablag'i borligini. Chiqib ketganda keyin shogird aytgan ekanda ustoz aytib qo'ymadingiz-da, pulingiz qancha borligini Amirul Mo'mininga deganda aytgan ekanki, e degan ekan. To'g'risini aytsam degan ekan, agar mol dunyoyim ko'p bo'lsa, hasad qilishadi degan ekan. Bu boy ekani deb atrofdagilar. Hmm. Oz deb aytsam degan ekan, ozligini bilib qolsa, ustimdan kulishi mumkin bo'ladi degan ekanda. Ya'ni kamsitishadi meni degan ekan. Hmm. Shuning uchun degan ekan aytmadim degan ekan qancha pulim borligini. Kasir ibn Murra aytadi, hakimlarga, donolarga botil so'z aytmagin, seni yomon ko'rib qolishadi. Johillarga hikmatni so'zlamagin, seni yolg'onchiga chiqarishadi. ilmni o'z ahlidan to'smagin, gunohkor bo'lasan. Uni noloyiq kimsalar orasiga tashlamagin, johil bo'lasan. Sening zimmangda molingni haqqi bo'lgani kabi ilmingni ham haqqi bordir. Sunan ad-Darumiy. Isa alayhisalom ham aytgan ekanlarki, ilmni uni ahlidan man qilma, gunohkor bo'lasan. Uni noqobil odamlarga tarqatma, johil bo'lasan. Dorini foyda beradigan o'rniga ishlatadigan mehribon tabib bo'lgin. bu yerda har xil nimalarni keltiravergan ya'ni e, turli tuman har hikmat nimalarni keltirgan ya'ni bitta bir nimani keltirilmagan Xo'p, tarix ibn hillikonda yoziladiki hashon ibn abdumalik amash degan bir olim o'tgan-ku tobeinlardan bu kishi bular davrida rosa fitnalar boshlangan-ku kimlardir usmon roziyallohu anhu afzalligini aytib o'tishgan kimdir ali roziyallohu kimdir muoviya ya'ni bir shunaqa bir fitnalar bo'lgan vaqtda ya'ni bir tarafda afzal qilib ikkinchi tarafni ya'ni futur yetkazishlik, ya'ni obro'siga futur yetkazishlik, afzallik haqida rosa talash tortishuvlar bo'lgan. Shunda endi bu kishiga Amashga odam yuborgan ekanki Amirul Mo'minin bir odamni yuborib, menga shunday yoz degan ekan, Usmonni fazilatlarini yoz, Ali yomonliklarini yoz deb odam yuborgan ekan. Shunda bu kishini oldiga kelganda endi olim odamda javobi shunday qog'ozda olgan ekanda, podshohning qog'ozini qo'yib yedirib yuborgan ekan. Shu javob bor ayt degan ekanda. Keyin u borib aytgandan keyin achchiq kelganda yozsin deb turib, bo'lmasam Alloh qasamki seni qatl etaman deb hali yuborayotgan elchisini. Ikkinchi marta yuborgan ekan. Shunda nimani oldiga kelib, shunaqa shunaqa deyapti, meni o'ldirar ekan. Desa ham unamaganda keyin yonida atrofdagilar qo'ying o'ldirib yubormasin, shu kishini yozib bering javob deb mahkam turishib olganda, keyin javob yozgan ekan. Javobdan chiroyli yozgan ekanki, Allohga hamd sano aytib turib, Muhammad alayhisolam salovat suratgan ekanki, agar degan ekan, ammo ba'd butun dunyodagi hamma yaxshiliklar, fazilatlar agar Usmonda jamlansa ham, endi dunyo ahlini hamma yomonliklari Alida jamlangan chog'ida ham senga zarracha foydasi ham yo'q, ziyoni ham yo'q. Sen o'zingni bilgin. Assalom deb yozgan ekanda Amirga. Hasan al oldiga bitta kishi kelgan ekanda, so'rashni boshlagan ekan. Men sizni yaxshi ko'raman deb qilaman men sizni tushimda ko'rdim deb haligi tushda yaxshi tushlar ko'rib qoladi tushimda ko'rdim deb rosa bir berilib aytayotganda aytgan ekanki ovora bo'lmagin men nafsimni seni tushingdan ko'ra yaxshiroq bilaman degan ekanda mhm. tushingda ko'rishingdan ko'ra o'zimni nafsimni men yaxshiroq bilaman mhm. imom shofiy aytadiki oqil kishi yaxshilik bilan yomonlik qarshisiga tushib qolgan vaqtda yaxshilikni tanlay olgan odam oqil emas deyapti yaxshilik bilan yomonlik turgan yaxshilik tanlashlik bu ko'pchilikni qo'ldan keladi. Ikkita yomonlikka to'g'ri kelgan vaqtda yengilrog'ini ola bilishlik. Ikkita zarar to'qnash kelganda yengilroq zararni tanlay olishlik bu deyapti oqil inson shu bo'ladi degan ekan. Hmm. Oqil inson shu shunda oqilligi bilinadi. nimani ham shayx abdulazamdan so'ralganda ham ya'ni hozirda shunaqa sigaret chekadigan nos chekadigan va hokazo shunaqa bir gunohlarni qiladiganlar bilan birga jang qilyapmiz shu to'g'ri bo'ladimi Ya'ni hozir Afg'oniston jihodida shunday bir nahiy munkar qilmasdan mana bu yerda ham shirklarni ko'ryapmiz. Qanday qilamiz deganda shu shu qoidani aytganda bir usulda bir qoida bor. Agar ikkita mafsada, ikkita zarar to'qnash kelib qolsa, yengil olinadi. Hmm. Ya'ni kattasiga harakat qilinadi, yengili kattasi yo'q bo'lganda yengili yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni bizda deyapti Amerikani ham o'zi katta zarar, Amerika bilan o'zi uni daf qilishlik kerak. Bu yerdagilar ham zarar silatgan narsalar deyapti. Sigaret, nosvoy va hokazo narsalar. Biz deyapti kattasidan chaqilib qolishimiz kerak emas deyapti-da. Asosiy hadaf yo'q qilsak, kichigi o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi deyapti. Ya'ni bu kichigini ham misol lekin yo'l-yo'lakay harakat qilaveramiz, da'vat qilib, lekin bu kattasi yo'q bo'lsa, bu o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni misol uchun yana ko'pchilik so'rayaptiki, hozir ko'p suratlar mana tog'utlar suratlari turib, nega ovormaydi mujohidlar, nega urushmaydi xalq bilan deyapti-da. Uni bugun bitta surat topsangiz, yana bitta surat olib kelib qo'yar ekan ertaga. Ya'ni uni bir nimasi yo'q. O'lmas kashfiyatni o'zini joyida o'ldirmasangiz, o'ldirish kerak bo'lganini o'ldirmasangiz, yog'lamoq kampirni ham bir o'ldiradi yeri bo'ladi-yu, nimasini aytadi, qora aka bir misol keltiradi-yu, qo'lini kessangiz, qo'l chiqaradi, chiqaradi. Uni jonini topish kerak-da asosiy. Faqatil aymatul kufr, kufrni boshliqlarni qatl etsak, asosiy ularni nuqtalarini qatl etadigan bo'lsak, keyin qolgan narsalar o'z-o'zidan yopib ketadi. Bir kunda tozalab olinadi, inshaalloh. Xo'p, Ahmad ibn Hanbal bu kishidan Alloh subhanahu taolo rahmatiga olsin bu kishini. Bu kishining davrida xalifa Qur'onda maxluq deb chiqqan-ku. Qur'onni maxluq deb chiqqan. Biz Allohning kalomi deb e'tiqod qilamiz, ha, sunna va jamoat. Shunda bu kishini qattiq ta'ziqqa tortishgan ekan. Bu kishini qattiq siquvga olishgan. Rosa bir qattiq azoblashgan. hatto bu kishini oldiga nimalarni kiritadi ya'ni odamlarda ya'ni saroy domlalarini kiritishni boshlaydi ya'ni o'zini aqidasida qaytarishlik uchun shunda bir oxirgi vaqtlarda vafot etadigan vaqtlarda qattiq bir zarba berib shunaqa qiynab chalovli bo'lib turgan vaqtlarda bittasi kelar ekanda bir olim kelar ekan aytar ekanki ey ahmad ibn hambal degan ekanda menga bir marta qur'onni maxluq deb qo'ying degan ekan bir marta aytib qo'ying men sizni degan ekan shu nimani oldi shafotimga olaman deydi xalifani oldida shafotimga olaman shuni men sizni himoyamga olaman desa u sekin chaqiradi uni menga qarang deydida e, keyin qulog'ini tutgan vaqtda unga aytadiki sen bir marta qur'onni ollohni kalomi deb qo'ygin men seni inshaalloh qiyomatda shafotga olaman deydi qiyomatda men seni inshaalloh shafotimga olaman deydi alloh taolada ahmad ibn hambaldan shu so'ralgan ekan shu vaqtda bir qattiq azoblanganim turib berganda u kishi bu azoblarga mahkam turgan vaqtda ya'ni siz qanday turdingiz bu azoblarga qanday chidab berdingiz degan vaqtda u kishi aytgan ekanlarki shu turmada o'tirgan vaqtda bir aroqxo'r bilan birga o'tirib qoladida aroqxo'r bilan shuni chidolmay qolib endi chidolmayapman azoblay deb turganda shu aroq ichadigan odam aytgan ekanda shu aroqni nima qilib men degan ekan shu butulka degan shu aroq degan nimami meni ilohim shu degan ekanda men shuni sevaman yaxshi ko'raman shuni deb deyapsiz qancha zarba yeyman necha marta darra yedim man turmada o'tiribman hatto endi islomiy xalifalik bo'lganku shunga men chidayapman sen robbing uchun turib bera olmaysanmi degan ekanda ahmad hambalga sen shunchalik muhabbating yo'qmi o'zing ilohingga degan ekan ustozni qarang kimni ustoz qilib qo'ygan <laughs> desa aligada shu shu shuni deyapti nimasidan ta'sirlanganman deb aytgan ekanda ahmad ibn hambal ya'ni shundan ta'sirlanib turib men turib berdim deb aytgan ekan ahmad o'sha yerda piyanista dars berib qo'ydi <laughs> sallallohu ala rasulina muhammadin va ala alihi va sahbihi vasallam www.sodiqlar four.